Čiješta filmova, nisi za nju pripravan, jer Allah je dobar i prima dobro, a ono što je nasilu teško, slabo. Pobržava je posebno mjesto za klanjanje u žami, osim u slučaju imama, jer imamo mjesto je poznato. Pokreti glavom ili očima, sjede je na pjetama, misli se ovdje kod tešehuda, između tešehuda ne smita. Sjedinje na prijetama, misli se gdje? Na tešehudu, kad učimo tehijatu, a između dvije sežde, ne smije da tako navodi hadis od poslanika kod muslima. I spuštanje ruku prilikom sežde, to je spuštanje čega? Laktova. Spuštanje laktova na zemlju prilikom obavljanja sežde. Uvođenje se dali pripadne zađenja, recimo kad sam bio iz Dičko taj. A da mogu biti Dičko. فنصلي الفجر في وقتها في بداية الوقت فقال لي الفجر لا يأتي يصلي بنقل في النساء أما الرجال كنت تأخر النقل مختلفة النساء يسأل الله رب العالمين kada je bio šejh u visokom, klanjali su e, sabah na početku vakta kao što se uklanja, pa im je iznio primjedbu jedan efendi i kaže ne na početku klanjaju, žene a muškarci treba da čekaju dok se, dok se razdani. Šta bi to značilo da, da žene obavljaju jesele džemata, da... Barik fil salatil džuma'a. Pa, šta كيف كيف متى يصلي النساء صلاة الظهر يوم الجمعة؟ يصليها بعد ما يخرج بعد ما يخرج الرجال من المسجد بعد Klanja se kao i svaki dan, što se tiče žena, klanjaju kao i svaki dan kad nastupi podnesko vrijeme, jer one nisu obavezne i zadužene džumom namazom. Pa kada ljudi odu da obave džumu, neka one odmah, kao i redovno, klanjaju podne u kućama. Mjesta na kojima je zabranjeno klanjati. Mezar je, jer je alaihi salam zabranio da se klanja na mezariju. Kod jedan, nažalost, u džamije u Bosni su često na kaburovima. Allah je pokleo ko to bude činio, onaj ko to bude činio. Treba, li pra, treba ili praviti džamije na drugom mjestu ili izmisliti kabure. دي مصيبة في البوسنة يا إخوة ربنا يتوب علينا منها والله شاب بالبيع حوالي أكثر من 90% من مساجد البوسنة problem da Allah Žešanu oprosti svima koji su to radili koji su danas u tim iskušenjima preko 90% džamija je u grobljima sreća je da ta groblja nisu unutar džamija kao što je u Egiptu ali bi trebalo voditi računa o novim džamijama koji se podižu da se, divnu, da se grade tamo gdje nema kabura i da se ne ukopavaju ljudi oko mesjida drugim čakve smetlišta klaonice središta odnosno raskrstice puteva torovi deva javna kupatila i krov kabe Klanje namaze u mezari je haram i takav namaz je neisprava. Neko je pitao da li dozvoljeno više. Na kabore klanjati tamo. Klanje namaze u mezari je haram i takav namaz je neispravan. Jer je po vrgoslovnim hadisima zabranjeno klanjanje u mezarju. Ali selam je izjavio. Allah je prokleo jevrije i kršćane zbog toga što su na grobovima svojih poslanika podigli mesčide Buhari i muslim Abu Havana i Ahmedu. Namaz obavlja unutar kabe ispravan je bez obzira da li se radilo o fardu ili na fiju namazu. Izvjeli salati džemaz, džemaza namaz klanjati na kod groba čovjeka na kaburu je džajz džemazu. Ibu je ali vakda isma na prije nisu sreći odmah Jer džemaza je kao dola kao šefaat za čovjeka nije nema ono srđe, nema ono ruku, aj tako dalje. Dženaza namaza kao, šta? Šefat za umrlo, odnosno dola. <clears throat> Nadhodim sutra. Stahab je da klanjač ispred sebe postavi perdu koja sprečava prolaz ispred njega. Za perdu se može iskoristiti sve što može ispravno, sve što može uspravno pred klanjačem stajati pa čak i kraj njegove postelje između njega i prijedlje treba da bude onoliko koliko se može učiniti seđda zabrajeno je prolaziti između klanjača i njegove prijedlje kad klanjač postavi prijedlju dozvoljeno je da onemogućava prolazak ispred njega prijedlja se stavlja ispred imama i kada čovjek, čovjek stavlja ispred sebe kad klanja sam znači džemat, hiljadu ljudi i više dovoljna je perda i mama. Ko će provati kasnije iz safova, ne ima smetnje nikakve. Zapišite. Perdu stavlja imam. Filkiter, filu filkiter. Dole na dnu knjigama dodajte. Perdu stavlja imam ispred sebe ili čovjek kad sam klanja. znači da ne treba kada deset ljudi klanja džemljom, da svaki, svi deset ispred sebe zabadaju pordu i stavljaju pordu. Imaš mi Dobro. Odgovor. Deus recebeu conosco. The Lord Otvorite si oskine, zapišite namaz u džematu. حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أداء الصلاة صلى الله عليه وسلم الله poslanik alaihi salatu wasalam je podsticao na obavljanje namaza u džematu sa džematom pišite وهو تفضل على صلاة الرجل في رحل أو مفرد بسبع وعشرين koji je vrijedniji od namaza pojedinačno za 27 stepeni nije dozvoljeno olakšano znači ni slijepcu da izostavi namaz u džanatu Muhammed sallallahu alaihi wa sallam an yuharru sabuju tel htio je da popali da zapali kuće onih koji izostavljaju džamat isto zbog žena i djece koja treba da stane u tim kućama propisano je vrijednost za obavljanje بردوا ومسجدنا السنة قد كوتشا وشرع أن الجماعة تدخل في المسجد جماعة سعود شنو ميستو تاكو المسجدنا pa se ne dopušta da ljudi ostavljaju džemata u mesjidima pravdajući se da će obaviti taj namaz sami u kućama خطوات الرجل إلى المسجد لأداء فريضة ثوابها عظيم خطوة ترفع درجة وخطوة تحط خطيئة Vrijednost odlaska u mjesečide je golema jednim korakom se brišu grijesi a drugim podižu stepeni robah kod Allaha tabaraka wa ta'ala stepeni robu kod Allaha tabaraka wa ta'ala فكلما غدا المؤمن إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا نزل نزل نزل الغفور الرحيم هي الحالات بتاعت الزرافة نزل تعدد لمن تضيفه يعني الكرم وتعد لمن تأتيك ضيفا čovjek كأداء فريضة porani ujutro i izađe na večer فتح وراح يعني يتضرجع odnosno ode i vrati se ode i vrati se kada čovjek ode i vrati se na fard i sa farda, ali ode na fard i vrati se sa farda, misli se sa namaza. Allah žele šanu u džennetu priredi nuzul, stavite u zagradu nuzul, objasnit šta je nuzul, mjesto za goste. كرم لا تكرم بالضيف تكرم بأشياء dani počasti kojima se časte gosti kojima se počašć, počašćavaju gosti zašto to? zato što čovjek kada ide u mesjid ide u Allahovu kuću. Zato se kaže ljudi koji odu u kabi, Allahovi, e, gosti uh, milostivo, jel? Nešto dijelom je i odlazak u Allahove kuće radi fardova, jer smo rekli da onaj ko vas voli, pozove vas koliko puta dnevno. Koliko? Pet, i se da zovete, voli vas. I nisi za Allaha isti. A neđe ovo mu se fuđar. طيب، المسلمين الفجار الذين ألم على الصلاة فيفسدون في أرض الوضع الفجار كالفجار والتقين كالفجار ورش من شد اللي قد يعزني كاو بريشني كرازرتني طيب يا أحب ذلك أتي الله سميستي أسوي هلاد ندانو كدا هلادا أسم الله ونبري كدريو هلادا أسم الله ونبري jeste i onaj čovjek čije je srce vezano za mesđide وفي عهد نبينا u vaktu ashaba ljudi bi idu u mesđide oslanjeni na dvojicu koja bi ga nosila dok stane u sat Okrela sahaba su smatrali onoga ko izostavlja džemat od munafika ovo se sami tu praksu znači za ostavljanje za džematom smatrali su nifakom licemjerstvom neiskrenosti وقد كان السلف الصالح يعزون من فاتته الجماعة izdržavale saučešće i žalost onome koga prođe nima za džamatu. Izdržavale saučešće i žalost sučut. Kako je sad imam i tarke sada? Pa kako onda pa kako onda tretirati onoga ko ostavi namaz mu treba će fino puniti odmah لا إخوانك يا سلام وإخوانك على حرام صلاة الجماعة مع ناس ملتزمة بالسنة ما في أحلى منها إلا طبعا الجهاد في سبيل الله كلهم على حرامة صلاة الجماعة في مساجد الناس الملتزمين بالسنة إيه، نماز sladak, ukusan i uredan u džematima u kojima se klanja po sunnetu. A bili je Gledajte kako su muđahidi i momci koji ne se vjeru u Egiptu postupili u svojom slučaju. Mesini kod njih su bili kao ili gori nego mesini kod nas. Kubur dahil masađi du. Kadra, kadravi unutra, Hadra. ukrašeni e, zeleno, žuto, pozlačeni nekako uh, e, harfovi, mihrabi, veliki oni hrabri poslanik sa osnovom je uh, upozorio na njih i oni su od nalikovani na, na, na, na, na krišćanski oltar pa su pravili muđahidi mesjidi za mesjida iznalazili mesjidi za, i, za mesjida u kojima nema ništa od te notari mesin koji kada se uđe na njegova vrata pa se ne izađe nijemo niti ima niti se čini i jedna notarija ali ostaje mesin braću bilo gdje bilo gdje no malo mi smo ovdje u studijenim krajima pa mora to biti nešto pod krovom bilo gdje čak u podrumu ljudi pešli da klanju ljudi E, zove se moj pezim koji se držio vjere, koji znaju, a koji idu znaju propisa vjere. I odlaži se za, pa dođu dvojica, trojica, petorica, kako se povećava i širi njihova dava, tako li ti stubovi vjere u tom mjestu su sve jači, što je stubova više nosivost je šta veća izgleda je otpornija i čvršća. A tako i ljudi okolo onda vidi da je, da je taj mesin na hizmetu njima da će se tu odgledati njima odgledati da mogu čuti nema idu da ne ima nikakvi interesa, nikakvi trgovina, da je sve sa srca i da je sve po propisu te pošto u ljudi da dolaze i da se ta stvar podpomaže i podupire dok to ne postane mesin s kojim se ne mogu a, uporaditi ti mesin. Zato vidite mesini koji su probljeni prostor, ne znam koliki je, ne znam pola safa. A mesini koji su napravljeni po, po sunnetu, to je donji dio učešak, možda učešak nije tako treba napravljen, tu je nađen prostor. Ako je učešak ukrenut, da ovako se rode u safovi, ali maša Allah. Kur'an, hifz, Dersavi, djeca, brade, odjeća po sunnetu, žene pod nikalom, dijeli se sadaka, pomaže se, obilazi se, živi se pravi, pravi islamu. Ja, ne mogu zaboraviti nikako poslanikov postupak, ali i salatu wasalam, u gradnji društva, u gradnji muslimana, počeo je sa pravljenjem fabrike, koja se zvala Mesjid, a fabrikovala je ljude, muđahide, mu'mine, braću. Kao što se pravi fabrika za čokoladu, zna se šta proizvodi, ili Pepsi, tako je isto tvornica ljudi, ili kovačnica ljudi je mesečit, oni koji će vratiti ponos Islama, koji će osloboditi muslimane i odnijeti zastavu Islama i lijevo i desno, i istočno i zapadno, to su ljudi koji se odgoje na rukama upute, znači šarijata, zove propisa u mesiju dima braća. Hada u mesiju? Mesiju braća je osnovno jezgro u, u islamskom društvu. I nemojte misliti da je mesiju samo za klanjanje namaza, predati selam i napustiti ga. Mesid kome nas uči poslanik, ali je salatu wasalam, on kao što služi za namaz tako isto služi za postavljanje planova za rad među muslimanima e, davanje svakom sačijeg prava primanje za slanstava, uključivanje ljudi i tako dalje. Zato kada muslimani primaju unutar mesjida ono ako dođe ima sa njima neke veze pa ga lijepo ha, spustio da sjede odmah su sa njega skinuli njegov kibur. A? A kako da danas zapad prima ljudi u hotelima gdje su obezbjeđene razretnice, je tako? Piće, muzika, luksuz, gdje se samo grabi prestiž. Samo se grabi prestiž. Međutim, kada će dođe neko, ne se španac, ili, ili njihova neka situacija pa sjedu umeđu vremenu dođe muslima siroma nada traži svoj hak pa ga ponizno udjeliš konjeva se prevrće i, i, i nevjel kisnice sve se prevrće možda je vrlo lahko da uđe u islam zato su nevjerici požirili da muslimanima mesi dostave za namaz a kad ostave neće ona ikad namaz kako ne mora namaz morate iman tjerati na njega, morate neki cilj voditi, voditi. Tako da gubljenje te, te, te funkcije mrsija kod mu'mina je ugasilo, žarilo, isključilo tu snagu i vraćanje te funkcije mrsiju znači ponovo napravljanje vjernika tom snagom. Adar Masjid. Zaista se uspjelo sa tim mesilima oživjeti dana koja danas, alhamdulillah, prijeti smrti čafirima i najveća opasnost po njih kao što izjavljuju jeste taj, to islamsko obuđenje koje se pojavljuje tu i tamo svugdje kao kad god hoćete da pogledate izvijete ona izvijete na drugom mjestu pa pricnete ovdje ona poključa na drugom mjestu zbog čega? zbog toga što je ušao živi, vrući, ispravni islam u srca ljudi dok dok u mesinima gdje nije tako namaz je dosadan džuma uspavljiva hapub fali partiju fali ta vuta govori o, ne znam o čemu o ono čemu ne bi trebalo govoriti onoga što bismo željeli čuti i ono što nam znači našu snagu i ustranost na putu nema, ne spominje se i nije se samo stalo tu nego se hoće od ljudi koji su upoznali vjeru i čije srce živo kada dođu dvojice takvi da klanjaju, zatvori im se šta? Vrata neći, ne da im se klanjati. Kao da hoće reći, budite hladni pa onda dođite. Ako idemo hladni, hoće mi u Mi ćemo dolaziti, šta? Mi ćemo dolaziti klanjati samo da će ovako ruči. Ha? A ako ti hoće da mi ohladimo kove ove dure, ko ove jaže, onda neće biti ni potrebe da mi klanjamo. Mi ćemo onda ili u biznis ili tako da. Vladu ima kaži greho. Kaže, ti misli i ti primjeri su postali jezik ta taguta. Jezik ta taguta. Hvala i podržavaju taguta. I čućete samo kako na tim mimberima se govori kako su nam eh, Ahlul Kitab, braća našog, braća uh, ولا تجدن أشد الناس على الذين عملوا اليهود والذين ولا تجدن أقربهم مودة الذين عملوا قالوا إن نصارى naćete da su najblaži i najpuniji ljubav prema vama ko kršćani umjesto da u generacijama sade njihovim srcima sade mržnju prema kjafirima i spremnost da se sa njima izvrši konačan obračun na kojima će biti bačeni na koljeno, na koljena, ulači se ljude prema njima pa svi mu god dođu dobro došli, jel? Braćo, zatim se govori kako je rad i badet, ko je rad fard, nije bitno kvalio nekomu rad je i badet, zatim kad je u pitanju borba, a vidimo šta je kod njih borba, gdje, gdje je sada borba kad je borba u pitanju onda, onda govore nije bitno kad pa su jednog pitali pa kaže on je ovaj šta kao neklanja spitali jednog eh, od, predstavnika islamske zajednice kao pa on je šta kršćan neklanja šta kaže bitno je da se on bori ili što govore kaže pa neka su išli i sa sa čašom u ulici nek su upili ali bitno da su oni tekvirali i tako da je وهم لما سألوا الإخوة هذه ليس السنة فقط Sačeno je znači da ti mesđidi nisu kao što kaže Allahu anna al mesađide lillah da su džamije za Allaha samo nego su ti mesđidi za Allaha i za još ponekoga da nije tu ima vjera sva Allahu nego ima tu vjeru i drugima pa su se odlišili da grade mjesečide u kojima je mjesečid samo Allah odnosno u kojima je vjera sva Allahu da varka su ti mjesečidi razlog oživljavanju sunneta jer sunnet nije lahko oživjeti nije sunnet braća da zavrnete pantele samo i pustite grade ili dignete ruke, nego navest ćemo od prilike nešto šire. Ja مثلا أمر الزكاة يا إخوة أمر أمر الزكاة الأصل لا jedan od sunneta koji se u tim mesjidima živio i praktikuje jeste skupljanje sadakatul fitra i njegove dijeljenje. U osnovi sadakatul fitra se izdvaja u u namiricama, u, u, u zrnastima, u, u, ne znam, žitaricama i slično. A bez toga postala je praksa da se u mnogi vremena da se to daje u novcu, a zatim taj novac pokupe, ne znam, te, te vakufske nekakve uprave i onda taj, taj novac ide, ne znam, za škole, ide za plate šoferima, portirima sljedbenicima i tako dalje. A svrha zekatul zeka, zeka fitra nije ta, svrha njegova je da se da siromašnim, odnosno potrebima za dane Bajrama. Znači prvo da, da se da onome kome se daje divlje, da se da u način kako je propisano, to je da se da u namirnicama. I u tim mjesečima se to provodi obavijeste se ljudi kako su propisi daje na zakijata, da se daje sa toga, toga, toga i da je ne znam sa toga, da mislim sa riže, toliko sa vrmi, toliko sa pšenice, toliko sa obraha, toliko i sad čovjek za svakog svoj člana nema on toga ali on će dati novac pa će oni koji se brinu o tom mesiru komisija znači kupiti sve te vrste i podijeliti, ne znam, jedan, isto tako i svoje mjesto će napisati spisak, sastaviti spisak siromašnih potrebni i onda će odrediti, na primjer, koliko će ljudi, koliko ljudi daje, sada kad spisati koliko je treba, odredit će prije koliko će dobiti neka porica, ne znam, dobit će vreću u kojoj 5 kila mirni, 10 kila graha, 10 kila ruže, na primjer, 20 kila pšenice i tako dalje. I onda ta ista komisija podijeli to taj i taj to i to zgradu na tom i tom spratu ponese i ostavimo to odnosno podamo to kao sadakatun fitr a koliko je ljudi koliko je žena i tamo i svugdje pogotovo tamo u Egiptu ima kojem je sve, sve po zatvoru šta je ostalo a ti muđajedi bili rabe da hodeš više djeci, jel? sad ta djeca ostala sa majkom a majku policija svaka 24 sata vodi jel da je siluje po zatvorima i ko se brine o tima ne su se niko javi da im donese jednu kirša jer je znao da ima veze sa svakim sa njima da je sa njima e, se osjeća sa njima tako da je ta potreba i tekako i tekako bitna da se tim ljudima da nešto čini će svoje svoj stomake natrpati iz je lepova Misiji su znači bili odušak, njima se prodihalo i u smislu odgova, i u smislu podučavanja, i u smislu zaživljavanja islama kako treba, jer u njima se sada počelo govoriti o čemu? O tom hridu. O čemu još? O sunnetu, o čemu? Je nužda da umet ponovo startuje, da ponovo zaživi da ponovno se vrati svojoj ulozi koju je izgubio. Kao što je, kao što je, ovaj mesin hladni, postao hladan kao što su hladne institucije ovih, ovih država i zakona, kancelarijski, jel, islami kancelarijsko službovanje, tako je ovaj mesin postao šta? Ashabski. U njemu se ljudi, šta? Vole, uči akiri, solidarišu, zbijaju redove, sa osjećaju svojom vraćom u Indiji, svojom vraćom u Kašmiru, pomažu, idu se boriti, tako dalje. Tako da je ponovo umet vraćen u Medinu, a, u mesec poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, i udahnuo u sebe šta? Iman i okitio se ahlakom i bratstvom, kao što ga je bio kjafir odjenuo čine službenom odjećom i ohladio mesčile učinio i kao jednom službenom prostorijom, jednom kancelarijom Tagutske države. Ila ima hta etnila hakuma. Poznato je da su imame, odnosno te sve islamske institucije zvanične vlasti, šta? Zgrabile. Zgrabile. Kontrolišu i upućuju i ograničavaju i tako dalje. Tako da su imanju u takvoj situaciji se izgubili, ohladili, oni zahladili i ohladili drugi, ohladili čitavu situaciju. Tako da u, u toj, u toj, u toj tako jednoj situaciji škole koje uče ne smiju uopšte pričati o jednom, o jedno od pravila islama. Pa recimo, ali ja, ali ja, jer gara nešto ište ni madrese, niti na fakultetu. Jel tako? Tihom džina nećete učiti. Učit ćete šta? meleke, više ćete e, faraiz i tako dalje. Tako da se čitava, živa nešto ima govora. Fikul nešto nećete ušiti. Probleme islamskog svijeta nećete ušiti. Način vrde kjafira protiv muslimana nećete učiti. Neprijateljstvo i vrde kjafira nešto ušiti. Tako da ključne stvari imani što neće šta? Znati. Šta je sad ovaj? pitanje šta je potrebno sada ti ljudi u mesirima uče i dan i noć i to uče sav islam uče sav islam ne radi diplome ne radi posla nego radi toga da oni Allaha Đelešanu obožavaju ispravo i da ljudima prenesu ispravnu vjeru to jeste da umru kao ljudi koji sam Allah rodoval i koji su emanet a šta je to onda drugo nego nastavak ono na čemu su bili poslanici na čemu su bili oni, oni koji su odgojili poslanici. Šta se onda desilo, braćo? Desilo se onda da narod koji hoće islam okrenuo se oko koga? Oko ti daja, oko ti džahira, a ostavio koga? Ostavio te hladne ljude. Ostavio te hladne ljude. Šta se desilo? Tagut je osjetio opasnost. Opasnost i objavio je rat tim dajama i tim ljudima koji ih slijede i sada javno sputava njih i odreća dok je ovama institucije koje zovemo islamske ha, daje im slobodu da žive, da rade da se zapašljaju da se da osnivaju svoje institucije i tako dalje a šta rade Savina? Savina? ove zatvaraju ove zatvaraju pa na kraju e, zasluže ovi što im pripada a šta je to da kao predvodnici naroda i završe kako im veliko da se žrtvuju za zašto nakon što su spoznali istinu nakon što su ga prenijeli nakon što su mogli od, osaborali od, daju završe na tom putu, nimalo se ne kolebajući, jer ništa živo ne učvršćuje sledbenike jedne akide kao čvrstina i nepokolebljivost oni koji su učili. A ništa ne ubacio sumnju u akidu koju su odgojeni ti ljudi kao odstupanje od nje strane oni koji su je šta zastupali. Jer kad oni dovedu ljude do, do zida, a zatim se pokolebaju, kažu sredbenici Allahu l-Mustan, jel sad ovo išta istina? Jel sad ovo išta istina i hoćemo li biti za nju sažrtovati kada oni odbiše se za nju? Žrtvaju. Pa su im strpali u zatvore. A u zatvoru im je sada bude za njih iskušenje, bude za njih čast. Jer su urnjavi iskušani da, da pozivaju još ne, ne, ne, ne dovršeni, sad imaju prilike nisu bili hafizi Kur'ana, sad su hafizi Kur'ana, nisu imali kad da čitaju knjige, sada su postali hafizi Sahiha Bukharija i muslima i tako dalje. Znači se da bude za njih iskušenje i nevolja, za njih je postala minha, to jeste uh, poklon, dar, stimulacija. Pa karakter vidajem... Je znači bio gradnja mesida poslanikova sallallahu alaihi wa sallam. A kakav je bio mesid poslanika? Nije bio sa mehkim tepihima niti je bio sa šarenim zidovima nego kada bi pani kiša pani bi direktno kroz krov na na zemlju pa kada bi padao oni na lice ostani bi trag blata nisu se čuvali da, da se skvase međutim čuvali su da ne uđe u srca što god što će pokolebati u njihovoj vjeri ili što god što će odvojiti od robovanja Allahu i što će dozvoliti šeitan da ih načne. U tom mesiju su znači odgavani ljudi, oni su prsti. Njegovano srce, a nije koža građana. Iz njega su izašli Abu Bakr, Omer, Bilal, Hadad, Ammar i ostali mu'mini koji su onda odmijeli islam i učvrstili vlast islama svim, svim dijelovima svijeta. Ja ne bih maći reći da je funkcija poslanikova misli bila, bila i tih generacija bila <clears throat> građenje ljudi, a interes ovih generacija i ovih nešto prije njih je građenje zidova i ukrašavanje zidova i nećemo pogriješiti sigurno ako kažemo da je u Bosni prije rata bilo više džamija nego mu'mina. Džamija se gradila do 50 metara uvis sa 2-3 šerefeta ili sa 5-6 minara okolo. Uvitim, u jednoj od tih džamija nisi mogao naći čovjeka koji sigurno ne čini širk i koji sigurno zna šta je širk i koji je na tevhidu i koji zna sigurno šta je tevhid. Teško da si mogao u jednom mesilu naći takvog kaže alem ako se rađe muvahid i oni koji od njega uče pa makar bili na ulici pa makar se okupili pod strihom ima li islama ima, ima li ilma i da će li koga biti za džemneta a ako se nađe mesčid ukrašen kako god hoćete zagrijan mesjetin kako god hoćete prostor kako god hoćete a nema u njemu ilma nema ovdje mu tevhida, nema ovdje mu imana, ima li islama, hoće li koji žennet? Znači, šta je to cilj? Jer cilj ljudi i njihova srca, ima znači islam, ili su cilj šare i imena institucije, odgovor je cilj je srce pokorne Allahu tabaraka wa ta'ala. Kogoda, iščitajte tamo. Dobro, namaz u džematu i namaz putnika namaz musafira namaz na putu zapišite sebe tamo pročitati namaz u džematu i namaz putnika namaz na putu pišite namaz musafira ويشرع فيما قصر الصلاة الرباعية فتكون Na putu je propisano skraćivanje namaza, pa četvrrekatni namazi se klanjaju kao dva rekata. Napusti naselje svoga mjesta. Kad izađe znači iz naseljenog dijela mjesta svog. فلا يصلي skraćeno u svojom mjestu ako je zanijetio put a nije napustio mjesto kad kreneš na put ne vrediti da u kući kratiš وإلى سفر Pitanje na koliko je daljini se krati dio učenjaka određuje 82 km ili približno tome ولكن الرأي الأرجح po ovom pitanju ima različitih stavova a najispravnije i najjače mišljenje je da ono što jedan narod tretira putovanjem u čovjeka koji putuje musafirom da je to musafir i da je to putovanje musafir kada jel po običaju naroda nekada je 80 može biti put manji od 80 km nekada može biti i dalje ima između Mekke i Medine preko 400 km, a možda neko neće sebe smatrati možda neko neće smatrati sebe na tom putu pište trajanje, odnosno vrijeme vrijeme putovanja sefera حال الإنسان لآخر من الناس من خرج لقضاء حاجة to je različito od čovjeka do čovjeka i situacije do druge tako onaj ko izađe sa poslom pa mu se posao, posao odgađa znači ne završava ga krati sve dok radi njega ostaje tako čovjek može da ode recimo stanuje negdje dalje promijenio stanovanje međutim traže od njega neke papire tamo gdje je rođen i ode onda sredi ne bi se recimo pasoš ili sad je put odatle do otle dugačak smatra se da usafirom mislio je mogao što riješiti u jednom danu međutim kad je došao ne rade taj dan pa drugi dan došao treba vidi slike pa slike ne mogu izaći od dva tri dana pa, pa ostaneš duže od toga dok god se zbog toga A ne znaš kada će sutra završiti, hoće sutra završiti, hoće sutra biti dovoljno, hoće li uspjeti ono što su rekli, hoće dogovoriti, pokušati kraćim putom, neće li. Tako da sve dok zbog tog posla ostaviš, kratiš. Kratiš. A, ima dva mjesta stanovanja, <clears throat> recimo ima dvije žene, jedna u Sarajevo i jedna u Tuzli. I ona mu je kuća i ona kuća i tu je njegov borak, on je domaćina i tamo je. On će samo u toku puta, dok ne stigne kratiti. Samo će znači na putu kratiti. Dok stigne kući jednoj ili drugoj, nije će klanjati pune namaze. Što se tiče uklanjanja sunnjeta dok je čovjek musafir, poslanik bi alaih sada salam obavljaj odnosno nobi ostavljaj na putu vitra i sabahskog sunneta znači vidite sabahski sunnet je klanjao i dok je bio musafir alaih salatu wasalam pitanje والمسافر يصلي تماما إذا حضر جماعة القوم الذين يصلون فعليه يأتم بالإمام مسافر kad klanja za čovjekom domaćinom klanja će za njim puni namaz والعكس غير صحيح a neće se desiti obrnuto znači neće domaćin da klanja za musafirom skratiti وإذا أتيت مسبوقا خلف إيوان المتم فعليك أن تتمها أيضا كم نصات البسبية ونماز زي ما كل كما بني زي ما دماشنا كما تشي بني نماز ألا مواصنا هو قلت مسافر إمام كما دماشنا إمام tada podne i stigli da samo na jedan rekat, vi ste mušafiri, vama trebaju dva, ali ste ušli u namaze, vama koji je klanjao četiri, ili ćete izdati još klanjati tri, to jest na mirke na četiri. Nema nas uđena odakle. Danas ćemo govoriti ako gleda o spavanju namaza. E? Spavanje namaza. E? Spavanje namaza. više olakšica olakšica koja je propisana spominjali smo kad smo govorili o fikskim pravilima da Allah za lišanjem kada su teške okolnosti daje vjerniku olakšice jedna od tih olakšica je i spavanje namaza spavati se mogu samo određeni namazi. Može se spavati samo podne sa ikindijom i akšan sa jacijom. Ne može znači tri namaza se spojiti, niti može sada sa jacijom, niti može sada sa podne, niti može ikindija sa akšanom, može samo podne sa ikindijom i akšan sa jacijom u svakom vremenu bilo u podanskom, bilo u ikindijskom. Ili kad se radi o akšanu jaciji, bilo u jacijskom ili akšanskom. To se zove džamu takdim i džamu tahir. Spajanje u prvom vremenu ili spajanje u drugom. Ospajanje namaza je propisano onda kad čovjek za to ima potrebu kad ga te voda na to privoli a ne iz, iz proste odredbe iz prostog hira ljudskog kao što rade šije i oni stalno klanjuju samo u tri vakta stalno spavaju podnije kindu akšan i jaciju namaza može se učiniti i obaviti i, i kad je čovjek na putu i kad je čovjek kod kuće. Znači, kraćenje je samo za putnika, a spavanje može da bude propisano i putniku i čovjeku kod kuće. Zavisi da li ima povoda tome, a to je tegoba, Aleksa. Počeo doktor sa operacijom je otvorio bolesniku stomak, a uči namaz uči ezan za podne on će nastaviti raditi pa makar makar nastupila u kindijsko vrijeme i tada bi spojio podne i kindiju u kindijskom vremenu. Zašto? Zato što ima ovdje nešto što se zove hađa, a to je potreba. Potreba. Ima potrebe za spavanje. Taj posao kog obavlja je e, dostovan potrebe i, i, i samo po sebi dovoljeno jak realno da se to uradi. Ima li neko pitanje? Mi smo razumjeli ovo da je na putu, ali i kad, kad smo putnici, ne mora znači da ćemo spavati na vazi, samo ako imamo potrebu. A isto tako ako nismo putnici, možemo bez u svakom mesidu ovo spajanje braćo isto tako treba spomenuti određuje imam određuje imam mesđida pa kada bude velik pljusak kada bude velika klizavica velik snijeg i tako dalje imam može da posle akšama rekne i kameti za vaciju to je sigur da je neće ono danas jer dolazi jedan ili dva u mesidu međutim da dolazi čitava mahala i sada pada susnjeca buzdao bio li razlog ovaj, a, a imam jel vodi, vodi računa i pazi na svoj džemat nije li uspitno tada učiniti kamet Nije li nije kako da ne kako da ne znači održio to imam jedan oblik naklanjavanja nije nikakav oblik no, to je propisano redovno i redno dobro. Svakako doći jedan za drugo. Doći jedan za drugo, sam je to to. Spajanje, pospo. Mene interes, recimo, mi smo na liniji klanjali ono samo farz, ali kad nastupi namaz po vreme. Međutim, u nas su došle Bože su se prazdove naše da dođu samo na liniju kao u istomu, neko nama samo na liniju. I oni su nama rekli da sastavljamo namaz. A mislim, mogli bi mi klanjati ono redovno, dok je jedan nastravaš, ti si za lice, mogu klanjati, pa bi želio na to odmah. Mislim, kakvi je vaš, vaše mišljenje? المنتظرين في الجبهة يعني في خط الحراسة أم كنت في خط متأخر؟ Ste bio na ovoj redu na kome se stražari? Ja, Ras. اه الخط الأول ده يحتاج إنك تكون يقظ ويحتاج إنك ممكن لو رفعت رأسك تضرب فيحتاج حكمة كبيرة. Da je sad بالنسبة prva linija može da bude i razlog jer čovjek gore ima potrebu pogotovo u noćnim namazima pogotovo noćnim namaz podni, o, akšan i jacija gdje će sada se čuvati teško e, teško ti kasnije organizovati džemat teško ti klanjati sam pada kiša i ostalo čak kad pada kiša jednom nađeš jednom nađeš mjesto suho, jel jednom se agestiš i stalno ona pada, pogotovo na, u šumama, na brdima to stala, kad počne ona izmavica, to po sedmicu dana zna da bude. I lakše te kad si jednom se spremio, jednom agestio i jednom našao suho, da spojiš. Ti možeš na osnovu svoje bogobojaznosti da odrediš da li ti je dovoljno teško, da bi posljedno za ovom lakšicom, ili je to, to tako normalno, da bi, nas, da bi, radio, da bi radio kao normalnim uvjetima. Samo mislim da nema nikakvih problema, to je bila skoro stalna naša praksa, ne samo ovaj, na liniji, nego i blizini linije, zbog toga što mora svakog momenta biti poznan od neizvjesnosti. Potrebe niže, kao i čovjek od kuće. Mi smo ne posljedno. Da mu safir krati, to mu je propis. Ja e, hoće li spavati, zavisi da li mu je teško ko je puno umoran, puno umoran, ne može čekati jaciju, može s akšanom sastaviti jaciju. Ako treba da se naspava, pa će recimo u jedan načas ponovo na put, u jedan opet nastavlja. To mogu da mu bude potreba, se odmori, pa da uzme ovu lakšicu spoji. Pa na uzme jaciju i legne odmrt. Jedan ćeš izvijeć iz vakta. Pa ako pomaš u prvenskom vaktu, izvijeku si i kindu iz njena vakta. Ali takav propis, tako je radio poslanik alaihi salatu wasalam. Ako spavaš, onda nije to to. Onda nije to to. Međutim, ako ti ne spavaš, možda klamaš jesu i sad klamaš je na ime njeno vremena, međutim, izašao se iz njeno vremena. A ovdje mi nećemo vremena, nećemo ovdje drugi propis, spavanje, spavanje. dana se djeli na neograničeni ili ograničeni vezan za određenu situaciju za neograničeni namaz je dovoljan nijet da će se klanjati poslije čega se može na neograničen broj rokjata ograničenog dobrovoljnog namaza ima dvije vrste dobrovoljni namaz koji se klanja u džematu kao bajrem namazi namaz pri zanočenju sunca i mjeseca i namaz pri traženju kiše namazi u kojima nije propisan džemat, tu spadaju svi ostali dobrovoljni namazi. pet dnevnih namaza. Dva rekiata prije sabaha, dva ili četiri rekiata prije podne i dva poslije podne namaza. Dva poslije akšama i dva nakon jacije namaza. Su potvrđeni sunneti, sunneti mu akere na potvrđeni sunneti su dva ili četiri rekata prije ikindije dva prije akšama i dva rekata prije jacije mustahab je u sunnet sunnet namazu poslije akšama i prije sabaha proučiti sura al-kafirin na prvom i ihlas na drugom rekatu vitr namaz vitr je potvrđeni sunnet može se klanjati najmanje jedan rekiat, a najviše 13 rekiata. Klanja se dva po dva rekiata, a potom završi jednim rekiatom. Može se klanjati bez predavanja selama između sa jednim ili dva tešehuda. To jest da se sjede prije posljednjeg rekiata, a može da se klanja četiri rekiata, potom još četiri i na kraju tri. Ako se vitr klanja od tri rekiata, onda na prvom rekiatu mustehak bilo učiti سبح اسم ربك الأعلى مدربهم الكافرين إن ترجم سورة إخلاص أبي بن كعب رضي الله عنه ركوا الله فصانيك صلى الله عليه وسلم من من نمازه أجيه سبح اسم ربك الأعلى قل يا أيها الكافرين قل هو الله أحد أو رواية أبو داوود الترمذي نظرنا ركاتا قل هو الله أحد فلك ناس رواية إسلام ako se klanja više rekiata, onda će se učiti ono što se može i što se odabere iz Kult dola je općenito propisana na vitr namazu, dok šafija smatra da je treba učiti samo na drugoj, u drugoj polovini Ramazana. Najvrednije je klanjati vitr namaz u zadnjoj trećini noći, osim onoga koji se boji da će prespati, pa ga klanja prije spavanja. Ne mogu biti dva vitra, vitr namaza u jednoj noći. Znači, ne klanju se dva vitra u jednoj Znači, kad se klanja tri rekiata, braćo, ne trebamo klanjati kao akšem, akšemski fard, jer akšemski fard isto tako ima tri rekiata kao i vitr. Napravit ćemo razliku tako što ćemo prenuti selam na dva, pa klanjati jedan, ili klanjati sve tri jednom bez tešehuda, jer na akšemskom fardu imamo tešehud na drugom a onda ustavanje na teži da li oko vitra bilo je ranije ste pitali oko vitra imaju لكن من أفضل على أكثر لا مثلا خوف تفوته ولا يوجد تستيقظ يستيقظ najbolje je da se to smo ovdje spomenuli najbolje je da se vitr obavi najzadnji ali je prenosio poslanika sallallahu alejhi ve sellem isto tako da je klanjao posle vitra dva rekata i to da je obavio ovaj sjedeći vi znate da se na fila dozvoljava klanjati sjedeći tada je pola eh, nagrade manje ali je dozvoljeno ko je još pitao ko je pitao još Oni, ako ne sajda u čim ako treba li sam dola? Ne. Kome dola ne moraš? Ne ona se nekad čini nekad ostavlja لا هو السائل بعض الرسول الثاني أصح وده في بعض الألفاظ المستردفة عندكم الثاني أصح drugi kunut, druga kunut dova je ispravnija jače u rivajeta, a ova koju mi učimo ija, iako je navedena, nije navedena kako je mi učimo trebalo bi imati neke, neke izraze nema sve ono kako je mi učimo na svemu ostavljaju, nema vikama to uvijek nema, taka se ne navodi navodi se kraća od toga في سؤال بالنسبة للسلام Noćni namaz je veoma poželjen s obzirom da uzvišeni Allah pohvalio one koji obavljaju noćni namaz i uvrštava ih među svoje odabrane robove te kaže i oni koji provode noći pred gospodarom svojim na tle padajući i stojeći. Ovaj namaz se nekada naziva Ramazanska rafila ili teravi namaz. Namaz sa pauzama jer su praktikovali da se odmaraju za vrijeme njega. Noćni namaz nema određen broj rekiata. Najbolje je slijediti Allaha poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji nije ni u Ramazanu ni izvan njega klanjao noćnog namaza više od 12 rekiata kao što to od njega prenosi Hazreti Aisha radijallahu minha. Ali i selam je podstavan noćni namaz, tako je između ostalog rekao, ko je Ramazanu klanja noćni namaz, vjerujući u Allaha i očekujući njegovu nagradu, bit će mu oprašteni ranije grijesi. Noćni namaz se može klanjati i u džamatu, jer je Ali i selam to ponekad činio, a Omer radijallahu, Omer bin Hrtav radijallahu anhu naredio da se u toku Ramazana, Ramazanski noć, e, Ramazana, noćni namaz klanja u džamatu, za vrijeme svoje, svog hilafeta. Dozvoljeno da se noćni namaz klanja i pojedinačno. Noćni namaz je bolje klanjati u džamiji. Prve generacije su običavale klanjati s drugim rekiatima, pa su tako na jednom rekiatu učili i do 200 ajeta. Da, da, Ovo gdje piše noć na nas bolje klanuti u džami, misli se na teravi, ne misli se na opštu na filu, opšta na fila je bolja u kući. što je to bilo opterećenje za Muktebije, kasnije učenjaci su smanjili učenje, znači vidimo se radi o Travihu, a povećali broj rekiata pa su klanjali po 20, a neki čak i 40 rekiata, s tim su kratko učili na svakom rekiatu. Duha namaz. Vrijeme ovog namaza počinje od kako sunce